Azken berriak eben be, eh, elkajalana martzan da, hor duazkinez uh, eh, izan da, zerbait ikaragazira hor eh, ginen hor pixuetan eta derrepente behar kalera, eta azkin bitxea izan da, denako iuka, etxea eta nintzen erochtzer, okao total betzen uh, Mexikon, eta bostok duz, pasatu da, lauza, pizkat jende jakien zerregin, eta pizkanaka, pizkanaka, elkajalana, eta ere gobernua be martxan ezagri da, eta orain be, duela bi egun hemen jendea elkajalanean ari ebera solidaritate handi-handi batekin ikaragezia da, eta erreten dugu pizkat bez ordenatua dela, pizkat Mexiko ez hori, baina azkenean be, momentu hauetan ikusten dugu be jendea be, elkajalanean martxan